masu kallon mu da sauran mu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ina dalili kamar yadda aka sani shirin ina dalili shine da ke duba al'amuran suka shafi rayuwa zamantakewa al'adu siyasa tattalin arzikin kasa da ma dukkanin abubuwan da ake ganin ka iya kawo sauyi a cikin wani tafiya ta demokuraɗiyya suna na dahiru ahmad ni zan jagoranci gabatar da wannan shirin na ina dalili to kamar da aka sani zabuka ana yin su a kowane lokaci duk bayan shekara hudu da zarar an yi zaɓuka sai mutane kowa ya koma ishin take har sai kuma lokacin shekara hudu da ƙare sannan a fara fitowa domin kan kan ƙarfi wajen ganin cewa an zaɓi waɗansu shugabannin shin wace irin rawa ce ya kamata a ce mutane su taka bayan zaɓe bayan kammala zaɓe kaɗan shin jama'a za su koma gefe ne tunda waɗanda suka zaɓa sun riga sun yi musu alƙawura cewa za su bibiye su ko kuma a sai bayan shekara hudu ne sannan za su dawo su yi musu tunin cewa abinda ba su yi ba a baya wace irin rawa ce kamata su masu zaben su taka wajen ganin cewa cikin shekara hudun nan an kai ga inda ake bukata baki daya sannan da yawan lokaci su kansu 'yan siyasan sukan ɗauki alkawura da dama wanda da karshe sai a zo kuma alkawura kila ba su cika baki daya su ma wani irin gudunmawa ce ko kuma wani irin rawa ne kamata wanda suka zaɓa su taka shin tunasar da su ne ta wace hanya idan tunasar da su za a yi shin faɗakar da su ne shin wayar musu da kai za a yi kan yadda ya kamata su yi wa'annan ayyukan baki daya wayannan su ne abubuwan da za duba da yawan samun tashe-tashen hankulan da ake samu musamman lokacin zaɓe da bayan zaɓe haka shin me ke jawo su shin matasan da ake amfani da su a lokuta da musamman a lokutan zaɓe baki ɗaya da zaran an kammala sai kuma a yasar da su shikenan sai ko bayan shekara hudu sannan sake zuwa baki ɗaya wayannan su ne abubuwan da za mu duba a yau din nan baki ɗaya kowace irin rawa mu ga irin gudunmawar da kowa ya kamata ya taka tsakanin wanda aka zaɓa da kuma su wayanda suka zaɓan baki ɗaya muna tare da mr jd la a da kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan kaduna wacce ai kira a turance kaduna polytechnic mr jd la barka da zuwa nan ne namu barka mu dai na gajiya an zo lafiya lafiya sannu da madalla yawa madalla yawa akwai batun da ya shafi maganar shugabanci musamman kan abin da shafar ka siyasa hmm. wurin zaɓe baki ɗaya da yawan lokaci mutane in suka zaɓen suna ganin cewa sun riga sun gama komi za su koma gefe baki ɗaya hmm. shin akwai wata rawa da ya kamata mutane bayan sun kammala zaɓe mun zaɓuwa ne da muke so ya je shugabance mu ya zama shugaba a yanzu haka mai kuma ya rage to jama'a assalamu alaikum mm. sai da za ku man hakuri saboda hausan ba takamamme ba ne amma irin wanda nakan iya sayan kaya da shi ina je kasuwa a saboda haka wannan tambaya da aka yi mm. wato in an duba yanayin zaɓe gaba ɗaya a nan ƙasar mm. sai a ga wani lokaci dalilin da yake sa haƙa ba ta cimma ruwa shine tun daga lokacin da ake rijista na shi wane ne ya cancanta ya mayi zaben tun daga lokacin nan ne ake fara ciwa-ciwa me yasa na ce haka eh. so da yawa kwanakin baya da suka wuce da naga ana rajistar ɗin masu zaɓe an samu wani yanayin wanda masu hannu da shuni sai su ɗauki shi wannan ma'aikacin da yake dama yawancin ma'aikatan na wucin gadi ne sai a ɗauki shi gaba ɗaya saboda shi eh, oga ya ga shi bayi da lokacin da zai zo ya ɓata wai ya shiga layi tare da sauran talakawa sai ya ɗauki yaro da kwamfutan da aka bayar na rijista din sai ya kai gidan shi to Allah ka sani ko su wane ne sunan su wane da su wane ne ake cusawa cikin don an yi wannan har na ga an ɗauki matakin da ya sa aka cire shi wannan ma'aikaci to kaga na ɗaya kenan na biyu shi ne an zo za a yi rajista alhaji kana nan kana ji ka ga yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba ana mashi rajista kayi yi shuru kai dan sandan ma da aka tura wajen mm. da ya kamata ya kamata ka tabbatar da cewa an kiyaye doka ka ga ana wannan kayi yi shuru shan me kenan ba shirye-shirye kenan na cuwa-cuwa ba mm. sai kuma a ce alhaji an zo mm. ranar zaɓe sai kaga wannan yaron da bai cika shekara goma sha takwas ba ya bi layi yana abin nan kayi shiru ɗan sanda ya yi shiru agent ya yi shiru ashe dai taimakawa ake yi kenan saboda a tabbatar da cewa mm. waɗanda za a zo gobe a zaben ba mutane ne da za su ce sun damu da kai ko da ni ba saboda sun san cewa tun da ma an riga an yi shirye-shiryen da zai kawo a yi zaben tumun dare a saboda haka in aka waye gari wanda aka zaɓa ɗin bai yi abin da mazaɓarta take so ba ai kaga eh, irin abin nan ne da hausawa ke ce gururuwan ka banza tunda dama ba ta wajen zaben nan ya shiga wurin ba sai kuma mu koma kan su ma'aikatan inec wato ai a kwanan nan mun samu labarin ga nan a rubuce a cikin jaridu waɗansu da aka kama cewa ga rashawan da suka karɓa kamun lokacin zaben mun ga wannan a rivers mun ji wannan a cross river mun ji wannan mm. a akwaibom a yanzu haka suna nan ana tuhumansu naira na gugan mm. naira aka ba su saboda su san yadda za su yi wata jam'iyya ta ci ta yi nasara akan wannan zaɓe mm. to an bar wannan lokacin kamun a yi zaɓe ai mun san waɗansu tafiye-tafiye da aka dinga yi ko ga shi shugaban kasan wai ya je lagos ko kuma wani hoto da aka nuna cewa ga mataimaki shugaban kasa na da ya zo yana shan hannu da su allah ramma da waɗansu malamai da dai su sauransu kowane shan hannu kuma ai ba a banza aka sha ba an tashi ne da wata maiko a tafin hannu sai aka zo wani pasto daga ko bauchi ne kallonmu ne na naje rabiran kallonmu ne ko bayan shi ameci ya ce ya samu labarin cewa an ba kungiyar kiristoci ta najeriya biliyan na dukan biliyan har biliyan shida sai shi rabiran ya fito ya ce ai ya fi haka da sake wai an ba mai kaza kai ya ce ai biliyan bakwai ne mun dai san Eh, hukumomin tsaro sun tuntume shi hmm. an tafi da shi abuja ba san yadda aka gama ba amma kaga waɗannan take-take ne na murɗa haƙƙin jama'a yadda za su zaɓi wanda suke so Eh, eh, eh, daddawa na da wari mm. an ce kuma bera mana da sata mm. saboda haka waɗannan abubuwa mu 'yan najeriya mu ya kamata mu tashi tsaye mu tabbatar cewa haka bai kuma faruwa ba amma yadda na hango abun mm. akwai sauran tafiya akwai sauran na kama har yanzu tunda mm-hmm. ko da aka kawo ma wannan Eh, readers na eh, eh, tantance cewa na'ura mai tantance cewa mm. kai wannan katin famunan katin na zaben da aka baka mm. na gaske ne ai a waɗansu wuraren mun ji cewa su na'uran ba su yi aiki ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba har a yau ma inda za a yi mm. zaɓe a wani wuri sai ka ji an ce an kai wannan na'uran amma kuma ta yi ta aiki anya anya ba da gangar ba ne yaushe za a ce an yi abu jiya an ga cewa akwai kuskure mm. an sake yi shekaran jiya an ga cewa akwai kuskure ai kamata ya a zauna dindindin a duba cewa shin menene yake sawa galibin waɗannan na'uran dan an zo lokacin zaɓe basa Ta san duk waɗannan duk da gani za ka san cewa kai da walakin goro a miya na akwai batun da ya shafi maganar ita hukumar zaben kanta baki daya to shin wani nauyi ne yake a wuyanta yana ta shin wai sai lokacin zaɓe ne lokacin da suke shirye-shirye ko ko akwai abubuwan da ya kamata ita kanta hukumar zaben ta fara dubawa da zaran ta kammala wani zaɓe kafin wani zaɓe ya sake zuwa shin akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce ta sanya kafin shekara hudu su dawo haka ya kamata amma kaga kamar wannan zaɓe da aka yi na kwanakin baya hmm. kamun a yi wannan zaɓe an ce wajen ko su 20 da nawa ne ko 30 da nawa ne kwamishinonin zaɓen sun yi ritaya aka ce amma duk da haka yanda kundin mulkin ƙasa ko kuma shi kundin da yake nuna mana yanda za a yi zaɓen. ya yadda cewa in dai akwai kashi ɗaya kusa cikin uku daga cikin waɗannan kwamishinoni hmm. ya kamata a ci gaba da zaɓe kai ko kasan cewa irin ƙasa irin najeriya mm. ba za a iya cewa a yi abu rabe rabe ba kamata ya yi a ce ita wannan dokata mm. yadda kawai da wani ya ritaya a san yadda za a yi a samu sabo da zai maye gurbinsa ba kawai eh gaba daya amma an ce abu nan sannan kuma sai aka zo wannan kasan kuma yawancin ma'aikatan in an zo wannan abu nan din ba wai ma'aikata ne na dindindin ba na wucin gadi ne waɗansu yan bautan ƙasa ne waɗansu abu nan haka dai za ga kai akwai lokacin da ma muka ji an ce bayan irin su yan eh, wanda ke ɗauka na wucin gadi din bayan an gama training training ɗinsu hmm. da za su je su fara aiki sai kuma su waɗansu wasiƙo ko waɗansu ciwatuwa su shigo sai waɗanda aka ba su wannan aka masu wannan horon mm. ba su ne ake ganin ranan ranan zaɓen ba to ka da ai abin kai da yawa wai mutuwa a kasuwa to na eh, ita wannan hukuma ta hukumar zaɓe mai zaman kanta kullum ana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta kai tsaye baki da akwai eh to tana kokari hmm. amma ita hukun najeriya ne yake cikin ta ba mala'iku ba yawa in ko yan najeriya ne wani dai gashi nan dai ma'aikacin wurin ne hmm. amma kuma akwai abin da ya kashe in ba haka me yasa muke jin yanzu hmm. cewa miliyan na gugar miliyan an ba wasu eh ba albashin su ne aka ce ya yi kaɗan ba ba wajen aiki ne aka ce ba yi da kyau ba wai shi yaya aka yi ake tura musu kuɗi dukan naira saboda su yi magudi to haka abin kenan tunda wannan cutar ta cuwa-cuwa ta shiga jinin yawancin 'yan ƙasa to abin ya shiga ne sashen shari'a ne sashen nemo ilimi ne sashen tafiya ne ko ina abin so da ana ganin shi ne yake ƙara rage ma ita hukumar to karfin aiki hmm. inda za a samu masu tsoron Allah hmm. Wani za su yi aiki tsakaninsu da Allah ba a'a sun je saboda su azurtar da kansu ba hmm. to da duk wannan to sai an duba fa da kyau in an duba da kyau za a ga shi dai an ce ita indifenda ce amma kuma independent nan bai hana ta karɓar rashawa ba shin me ya kamata a yi hmm. dokokin ne ya kamata ina gani a ƙara duba a gyara su saboda duk wanda ya ce cak a ce mashi shi ma cak amma muddan ka gani so da yawa za ga an ce an kama mutane ko kuma ma'aikatan da suka yi magudi wajen zaben amma shiru kake ji malam a lokacin zan nuna mana wani da ko wani tsohon wakili ne a majalisar a gabas maso kudu an same shi an ce da voters card wajen 700 har yau ba mu ji ya aka yi da shi ba ina ganin ma in an duba da kai ma yare ma ya ci zaben shi yanzu ma yana cikin wanda ake damawa da su to muddin ana haka alhaji yau za a samu gaskiya sai yasa sai ga mutum ya ci zaɓe ya je abin shi ya ta abin da ya ga dama ya san in lokacin ya yi ya san abin da za a yi to dan sai yan buhunan shinkafa ya zo ya yaudari jama'a da shi ko a tura mata da daddare suna ba mutane sace sace din siga ko kuma magi shikenan sai su ɗauki wannan hakin da ke kansu sai a sai da shi sai kuma bayan shekara hudu kenan gobe sai a ce ai ba hanya amma yanzu na ga kaman wani sashen najeriya da kuma waɗansu mazaɓan idan su ya fara waye kan mage ta waye don mun je wani da ya je ya goyi wata eh, eh, eh, shiri da aka so a yi a majalisar dattijai saboda a rage na wannan kungiyar da take binciken duk wanda ya yi wuru irin wanda aka ce shugaban ita majalisar dattawan ya eh, ake ai ya je yana goyon ba ai da ya koma maza shi an ce gudu ya yi bar hula da takalman shi tunda mutane sun fara gane haka ya ina ganin zai yi maganin irin wannan abin da ake gani ko kun zaɓe ko kun so ko kun ki mm. eh, eh, eh, zan yi abin da na ga dama mm. in dai ka san cewa ka je ka goye wata kafa ko wani kuduri wanda ba mazaɓanka ta aike ka ba mm. don da kamar dai siyasan ake yi tsabaginta ai ya kamata kamun ya goye bayan wannan shiri sai ya koma can mazaɓansa constituency ake ba sun ce suna da constituency office ba ai sai ya yi town hall a kira mutane a je zauren shawara Eh, wane eh ga abubuwan da muke so mu yi a jalisar tawa kuma na zo ne saboda in samu yawon bakin mu sa hannu ko kar in sa hannu a ba kawai ka tashi wai saboda yanzu ka zama honorable shi kenan kana ganin ba wanda ya isa ya maka komai ka dinga eh, eh, cin karanka ba babbaka to an ba an fara masa haka ba waɗansu a cikinsu ba su shiga su ba ko da yake in ka duba shi a wani fanni ba bin doka ba ne amma ai shi ma bai bi doka ba da ya je ya sa hannun shi hmm. ya shiga wani bogi a wurin da zai kware mutanen da yake wakilta da kuma akidan da ya dinga ce masu shi shi shi shi yake ciki hmm. ya hango naira ya manta da su to ina ganin in yi mamun naji dai wajen eh, eh, eh, mazaɓai uh, wajen biyu ko uku mm. mutanensu sun koma can mazaɓan da ƙyar suka sha to ina ganin wannan shi kan shi zai fara firgitar da su mm. waɗanda aka zaɓa ɗin cewa kai in na yi wannan abun fa ba inda zan iya komawa eh, mazaɓata ko da yake waɗansu sun riga sun yi makakken gidaje a abuja suna iya yin shekara hudu ko goma ma ba su koma mazaɓata ne ita ce hanya mafi kyawu ko kuwa akwai martun da ya yake maganar hanyar kiranye kiranye zai wasu na kallon cewa wani dogon al'amari ne wanda yake na daukar lokaci kafin a kiran yamma a ce mutum ya dawo gida ilima ba a mata bayi ba kai tsaye irin yadda hanyoyin baki da amma to na eh, ga dama ai a cikin kundin kundin mulkin kasan eh. ai akwai inda kundin kasan ta ce an hmm. har wani majalisa dan eh, majalisa hmm. ya je yana waɗansu take-taken da ita maza an nashi ba ta yarda ba hmm. yawa suna da ikon ai su je su saka kuri'a a dawo da shi amma tun da aka fara yi eh, demokradiyan tun 1999 baka taba jin wani ai ya yi nasara haka nan ba tun da yake ko ina ya toshe eh. to wani yan <laughs> kamar ya toshe <laughs> ah, to wannan bai nasara ba eh. an taba yi ko lokacin in zarbe ne ko za can a wajen nashi haka bai cin ruwa ba mm. saboda akwai kuɗi akwai cuwa akwai rikira to yanzu da mazaɓan suka fara gane cewa to inda dai mun bi waɗancan hanyoyin da ba su yi ba bari mu samu wata mm. hanya da duk wanda ya je bai yi abin da muke so ba ga yadda za mu hukunta shi. Mm. to doka ce ko ko dai kuna ganin ita ce hanya mafi kyau. a wacin rai ne. eh ɓaci <laughs> rai ya ɓaci ya kamata a yi ya rai ya ɓaci kuma eh, kun ja ma mutum kun ne so ɗaya so biyu ba sai a ɗan eh, firgitar da shi ba shi kuma a gani ko zai daina abin <laughs> <laughs> to ma da lama su kallon mu da sauran ah, muna tattaunawa tare da wato malam jedila a malami da kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan kaduna martana kan batun da ya shafi maganar zaɓe da yadda za a gyara shi harkar zaɓen da kuma yadda bayan zaɓe waɗansu abubuwa ne kamata a ce an gani bayan wannan zaɓen da ake a yanzu haka kamar da muka sani masu kallon tare da masu mu za ku iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi na ina dalili ta hanyar yin tambaya ko kuma ta gudunmawar za ku bada kan wannan maudu'i da muke magana akan zaɓe da kuma bayan zaɓen waɗansu abubuwa ne kamata a ce an gani a lokacin kafin zaben da kuma bayan zaben da irin gudunmawar da ya kamata mutane su da ake wakilta su su bada da kuma irin gudunmawar da ya kamar su waɗanda aka zaba ɗin su wa jama'ar da suka zaɓe su baki ɗaya za ku iya kasancewa tare da mu idan mun dawo daga wannan hutu da za mu tafi a yanzu haka nan da yan daƙiƙoƙi kaɗan za mu shigo. ina dalili. ina dalili. to masu kallon mu da sauran mu a mun dawo a cikin wannan shi namu na ina zili kamar da muke tattaunawa da Mr. Jedila malami da kwajin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna Martana kan abin da ya shafi maganar zabe da kuma abubuwan da ya kamata a bi domin a gyara wannan zaben da kuma bayan zaben baki da na malam mun dawo mm. akwai batun da ya shafi maganar bayan kammala zabe yawo bayan zabe mm. yanzu mun yi magana akan zabe eh, yanzu sauran bayan yawo bayan zabe me ya kamata a gani bayan zabe ga su jama'ar da suka yi zaben to bayan zaɓe ya kamata a eh. gani a ƙas yan lokacin zaɓe alkawarin da aka yi cewa hmm. za a yaƙi talauci sai mu gani an ɗauki matakan da muka fahimta cewa waɗannan matakan su ne za ta taimaka a yakan talauci kamar yanzu dai a kaduna state kwanan nan aka gama training ɗin 'yan kasa telta telta ne ko mm, Yau wa muna da ward wajen 252 a kowane ward kuma ai kaga an dauko mutane goma to kullum na wuce da wannan dana mm. sai in ce ko a bangare wannan sun samu abin yi kaga ko wannan hanya ce ta yakin talauci to akwai kwanakin baya kuma ko da yake abin kwanan nan ban gane ba mm. kwanakin baya na ga an ɗauki ma'aikata su kuma kamar masu masu shara mata da yawa na gani kaga wasu ma da lullubinsu mm. suna kan hanya mm. an share hanya ya yi tatas haka dai ba don wannan mm. eh, yunkuri da aka yi ba yanzu da waɗannan mata ko eh, eh, yara da duk suna can kwance a gida sun zama jidali ga yayansu to kaga abin da ya kamata irin abubuwan da ya kamata a gani kenan a kas amma kwanan nan na yi mamaki wani gwauna wai ya tashi ya ba da rahoton abin da ya burin da ya cimma tun da ya hau karagar mulki wai sai ya ce wai ya ba ya ɗauki mutane 147 masu ba da shawara wa zubin lahi wai mutane 140 masu ba shi shawara wai wannan wai ya rage talauci a jihar tasha ko da yake ban ga laifin shi ba don kwanakin ba ai supreme court ma ta ce ce bici ba aka aka dawo eh, eh, abin eh, independent abin sun ce bici ba aka dawo da shi wato ina nufin kasan taraba wai zai ce ma mutanen taraba shi tun da aka zaɓe shi shekara da wai aikin da ya na yanke na yakan talauci shine ya ɗauki mutane 47 eh, suka zama masu shawara ko shugaban kasa ban yi tsammani yana da mashawarta wajen 147 ba alhaji amma kuma na ce an yi shiru yan jarida ne na gaba ma suna ta eh, hayaniya akan wani irin wannan mutumin ko ya nemi shawara kamun ya fito da irin wannan yaushe zai fito da irin wannan abu ka ce wai tun da ka zo baka yi wani nasara babban da daukan masu ba da shawara 147 to kaga dai kai ina ganin wannan jiha kamar mm. da aka fata ba taba ba to irin abin da mutane ya kamata su dinga tuhuma kenan in ana zaɓe ana kamfen mu rubuta ga abin da fa ce mm. za a yi mm. in ba a yi ba mu ce mai ya faru mutan basira ne yau ce za ka ce ma kana da eh, mashawarta 147 amma ka ce wai shi kenan ina ce ko ka ɗauki mashawartan ƙwararru ne na kowane fanni za su nuna maka cewa a sashen ilimi ga abin da ya kamata da a sashen gina hanyoyi ga a sashen lafiya amma ka tashi ka ce a'a su waɗannan wai da ka ɗibo guda 47 wai su ne kake tunkahon cewa ka yi kokari to in ba 'yan najeriya sun tashi ba wannan jiha tana samun kuɗin da ake rabawa kowane wata daga gwamnatin tarayya wannan jiha ya kamata a ce tana da hanyoyi na samun kuɗin cin kanta internal da wani. wannan jiha ya kamata a ce akwai ƙwararru 'yan kasuwa da za su taimaka a nasu fanni kuma yanzu ai mun san ta ya dan juma ai dan jihar nan ne hmm. kamata ya a ce ai ga waɗansu kamfanoni da ya taimaka na shi taimako amma a ce gwamna ya zo ya ce mana kawai wai shi nasarar da ya ci shi ne abin nan ya haka irin shi in naka da haka hmm. kowane mazaɓu yanzu kowace mazaɓa ta fara tambayan hmm. kowane ɗan majalisa ko na jiha ne ko na federal cewa shin tun da ka hau mai kamana ba kawai wai ka je ka so ko yan babura da waɗansu keken ɗinki ka zo ka wajen guda dubu ɗaya ka zo ka ba eh, maza da take mm. da wajen rabin miliyan mutane ka su waye da waye ma ko kuma ka siyo keke na fef babu hanyoyi a da za a hau balle ma a samu wannan mara da maka shiga ciki balle ma ka samu eh, kuɗin da wani zai hau ma abin nan yawanci sai ga an turo su cikin birni hmm. za ta tuki yadda suka ga dama hmm. to yan damu yan najeriya za mu gane wannan tunda wannan gauna ana biyan shi hmm. Don majalisun ma ana biyan su wai dama haka kawai za a biya mutum albashi baya aikin komai to lokaci ne da yayi yanzu da za mu daina bauta ma kabilanci da wata a siyasar addini sannan muna nan muna shan wuya saboda kawai muna daya ko kuma idanmu daya ko kuma masallacinmu daya ko kuma limamu daya mun kai lokacin da ya wuce haka da duk wannan ɗannan addinan guda biyu ai burinsu daya ba addinin da ya ce ka cuci wani ba addinin da ya ce ka yi mishi zagon ƙasa ba addinin da ya ce kar ka cika alkawari ba wa addinin da ya ce taimako sai dai wanda baban ku ɗaya maman ku ɗaya ko kuma mazaɓar ku ɗaya to saboda haka ni kira na gajira shine mu ƙara buɗe ido mu daina barin ana kai mu ana barowa lokaci ya yi mun yi zaɓe shekara ɗaya ta wuce yanzu sauran shekara uku kamata ya yi zuba ido inda akwai tambaya a yi inda akwai dalilin da ya kamata a yi zanga-zanga a je wajen polis a samu permission a yi zanga-zangan nuna cewa wannan mutumin ko kuma wannan matakin hmm. da ake so a kai mu hmm. ba mu yadda ba don haka demokradiyya ta gada ba kawai a zauna shuru-shuru a jirgin din mangoro ko kuma wani wuri ana ta dakuwa a duhu ba a fito fili da lokacin da za a yi zaɓen ai sun zo sun neme mu ne mm. lungu-lungu saƙo sako kwararo-kwararo mm. to lokaci ya yi da mu kuma mm. mu miƙe kowane gwamnati da kun ce za ku yi kwalbata a nan shitin me ke faruwa ne da kun ce 'ya'yanmu za su gyaru ilimi zai inganta shin me ke faruwa ne abinda ya kamata a yi kenan amma da yawa sai ce a kai kuma ya za ka yi haka ai dan uwanmu ne ai da lokacin da waɗancan suke can an su samu rabansu mu kuma saboda dan uwanmu lokacin shi ya yi shine yanzu kuma za ka zo ka bata mana eh, rawa da tsalle kamar ya ai duk abin haka aka yi bari shi ma ya samu to muddan muna haka na haka za mu ci gaba da wahala mutum ya zo ya yi kamfen mun yi layi a rana mun yi zufa wasu ma sun sha duka sannan a waye gari kuma waɗansu fara sun ci zaɓe cewa aka yi wai sai su canja sim card gaba ɗaya eh, ko ka kira su ba za su ansa ba sun zama honorable Eh, sai kuma wani abun nan sai a zo a ce ai mu naku ne ai hannunka baya rubewa da yar ai mu jinin ku ne ai jikokin ku ne a da kenan ya kamata mu tashi mu san hakkin mu in tambaya za mu yi mu yi hmm. in tarzo ma za mu yi muddan mun samu permit daga wajen police sai mu yi ba kwanakin ba muka gani ba a nan majalisa ta ƙasa hmm. aka yi autopilot eh, na aka na yawwa aka hmm. na hmm. aka yi abu nan an yi ai an gama amma yan najeriya sun nuna ma yan majalisa cewa su fa inda suka nufa ba su yadda ba kaga dai ba a jima wani ciwo ba eh. Eh? ba a mari wani ba amma kuma an nuna musu cewa akwai abubuwan da suke yi da ba shi ne ya kamata a ce sun bata lokaci suna yanzu ba zaɓaɗin majalisa hmm. ya ce za a gyara gari ya ce za a yi kaza sai ka waye gari ka ji an ce wai naira na gugan naira wai wata mota aka siya ta miliyan talatin da biyar kai jama'a miliyan 35 amma wajen jihohi wajen 27 an ce har yau ba sa iya biyan ma'aikatansu mm. kai ko wannan mai surutun ma wanda kullum za ka ji ya shiga sharo ba shanu ya eh, fayaushe nan muka ji a yi kwanan yana cewa shi ba zai iya rikidar da kanshi ya zama kuɗi ba mm. saboda haka su daina ma wani damun shi da suke yi da wani tarzoman su da suke yi amma wannan mutumin shine kullum da ya ji shugaban kasa ya ce casai shi ma ya ce cas amma wai har yanzu shi shekara ɗaya ɗin da aka yi shi da yake nuna ya iya har ana zaton cewa wai yana a kirarin cewa yana so ya zama mataimakin shugaban ƙasa 2019 har yau bai biya ma abin nan ba to ka san hausa ko sun ce juma'an da za ta yi abin ai tun nan laraba ake gani to abubuwan da ya kamata ya kamata na ga an raba kan ma'aikatan ma wasu suna cewa ai abi a hankali ba an ci gaba an yi yajin aiki to ina za a samu kuɗin amma wannan gwamnan ya sha nuna mana shi ya san hanya yaushe aka yi labi ya bace mashi har da ya shiga yanzu ya rarraba kan ma'aikata na ce kwanan nan ma ana ganin wani daga cikin ko kwamishinan shi ne an ce eh, eh, eh, ya bar aiki ya ce ya gaji da kullum yana karya yana rufe mashi asiri ba kuma wannan shi ne na farko ba to ya kamata mu 'yan najeriya ne tun da lokacin demokradiyya ne ya kamata mu gane demokradiyya din da yanda ake yin ta ba da duka ba ba da zagi ba amma akwai yanda za ka kare hakinka a yanda ita demokradiyyan ta gada hmm. to kaji abinda ke gaba mu yanzu wannan bangare idan wayannan mutanen najeriya suka yi zaben nan suka tabbatar da cewa wayannan wakilan nan sun kai yanzu shekara uku ka ba da irin abubuwan da ya kamata a ce yan najeriya sun bi domin su tuntuɓi su wakilan nasu tabbatar da cewa sun yi musu abin gari ba eh, eh, gida wata hanyoyi ne za su bi wani tabbatar da cewa in suna aiki ko ko ba sa aiki wasu hanyoyi ya kamata su gane cewa wani ya cancanci kila in shekara hudun ta dawo mu maida shi kan kujerar shi wannan ga wasu daga cikinmu da muka ɗanyi ɗan bokon daidai gwargwazo an musan abin da ya kamata a ce suna yi na farko abin da kundin ƙasa ya bayyana shi ne za su yi dokoki da za su amfani ko ƙasa ko jiha sai aka waye gari aka ce yanzu ana so a yaƙi cuwacuwa ciwa da rashin gaskiya sai aka waye gari aka ga ɗan majalisa ko 'yan majalisa sun kuma sun dukufa ganin cewa wannan dokar da ta ce a hukunta wanda ya yi ciwa-ciwa ko ya ci kudin gwamnati an jara mata fuska ta zama cewa ko da kayan mai tsira za ka yi su nan kuma su 'yan ba sun san cewa akwai abubuwa da yawa da bata samu ba saboda ciwa-ciwa kai mun taba yin wani workshop a nan murtala square wata mata da ta taba zama memba na majalisar da eh, wakilai ta fito kwaro-kwaro ta gaya mana cewa akwai lokacin da ya kai da a kowane budget hmm. in an yi akwai wasu cikinsu da sai su zagaya su je a lokacin injita su samu shugaban kasa su ce wannan abin da ka ce za a yi wannan hanyar wannan hanyar a rage hanyoyin a rage eh, ko kuma kar a yi ta amma wannan kudin da za a nan a raba su biyu kai kana iya rike sauran ne kuma in sa a juhu irin nan abin ya bani mamaki ta faɗi da bakin da bakinta ta ce an yi da ita ta gani kuma ta san wanda suka more a haka nan to ka gani in muddan muna da hujja hmm. cewa haka ya faru mai yasa wannan dan majalisa an har ma mun yi kokarin mu kirawo shi mu fidda shi daga mun gaza an sai mu mun shiru mu jira lokacin yi sai mu ce to kai ka yi kokari eh ka kokari ka bar wani shi ma ya je magana shi kamun ludayi saboda haka abun ya danganta gare mu ai mun san abin da ya kamata su hmm. inda a cewa yan majalisa ɗin suna bin gaskiya a ce a kowane lokaci kowane kwata ai dai a shekara akwai kwata uku ko guda hudu ko hudu ma hmm. a ce kowane kwata hmm. in dai da gaske kake yi ba wai ka je saboda ka wakilci a jihunka ba sai ka taho duk bayan wata uku eh ka zo ka ka hada taro taho mutane eh budget din da aka yi bana din nan kaza kaza amma ina ganin da A da B da C hmm. ba mu cimma nasara ba a wannan shekaran da za mu shiga za a sake sabon budget ko kasafin kuɗi shin ana ku ra'ayin menene ya fi ci muku tuwa a ƙwariya da kuke so ko kuma a a ci hmm. gaba ne da shi wancan abubuwan da da aka saka muku ko kuma akwai wani abin hmm. don sau da yawa fasara da gwamnati mata ta yi wani abin da ba abin da su waɗanda suka zaɓe ta suke so kamar yanzu hmm. sai ka zo nan kaduna da inda ka sani akwai ruwan famfo mhm. sai kuma ka je kai wani bohol ba zai amfani eh ba zai amfani mutanen wurin nan kamar yadda inda ka je wani ƙauye mm. inda ruwa ke masu wuya ka haka wannan bohol din ba to haka ne irin shi shi dan majalisa tun da shi ne yake wakilan wuraren ya kamata shi ya kasa ido ya kasa kunne ya ji mm. ga abubuwan da aka ce za a ma matsafarsa abin da ya fi kenan yana ji sai ya zo ya shirya taro hmm. a je wannan taro a yi muhawara a mu ba abin da muke so yanzu muna son wannan amma a yanzu hmm. ba shi muke so ba mai wanda su an mazaɓan shi akwai ma da yawa hmm. ya yi wuzu ce su abin da ya binci masu tuwa kwarya a wannan shekarar taki suke so sai ka ce to shi kenan da taki muke so bari in je in ga iyakacin kokarin da zan yi in saka baki in san yadda za a yi mm. da ko waɗannan kwamitocin da suke eh, eh, eh, majalisu don akwai kuma da ci da yawa a majalisa ko ta jiha mm. ko ta abin nan sai ka je da yake kai ma dan matsalan da ka ce to kai a naka abin nan faga abin da waɗanda suka zaɓe ka suke bukata amma ba kawai zagon ka tashi ka kawo jakuna mm. wasu da tun da an ce wai kudin petrol mm. ya yi tsada ai akwai wata hanya sai ka je ka ɗibo jakuna sai ka kawo ana aura me kai kenan ai ya ci gaba ai a zamanin shi ne aka kawo jakuna guda talatin daga Nijar mm. a wannan zamanin mai jakuna za su masu so wani lokaci sai ka ga ai ta ma mazaɓan shi da ba jakuna amma yanzu akwai jakuna guda hamsin da su ake ɗauko itace daga daji abin ko taki ko kuma abin an yi girbi mm. eh wai kuma maimakon tun da dai ga kudin mai yayi tsada naira arba'in dari eh, da arba'in da biyar lita to ai wannan ciyawa ne kawai sai ce an ci gaba to ka gani ya yiwu an ci gaban amma ci gaban mai haƙon rijiya saboda haka kowane ɗan majalisa kamata ya ya kasa kunne ya in dama yana ganin an zo wasa ne ya mm. koma gida ya sake bincikowa menene ke cima mutane na tuwa ƙwarya wannan abin za a iya yin shi a wannan shekara ko ko shekara mai zuwa mm. ko kuma a'a an akwai wani abin da ya abin nan in ma ai gwamna na ganin community ba community mm. Eh, to tun da abin ni na yi na kasa a majalisa kuna iya turo waɗansu dattawa musamman su je su ga gwamna ko su je su ga spika kaga dai a wannan kayan na ka yi town hall kuma da ka kasa kaga kuma ga abin da ka sake yi a ka tafi cimma cimma ruwa kenan mm. sai da koda wani abu za a yi da sanin kowa da yawon kowa amma so da yawa sai mu cewa ai tun da dai an riga an zaɓe mu mu kawai muke allah ya bamu hikima da sani na abin da ke damu. wani lokacin ba haka bane don na ji na wani research da aka yi kwanakin bayan mun je wani abu nan ana nuna mun cewa a wani ƙauye mata da 'yan mata rafi suke zuwa suna neman ruwan sha sai shi wanda yake wakiltansu ya ga cewa a yi bohol ashe da ya sa aka yi bohol din ba in ya san wata bai san wata ba sai aka yi bohol din wai a gaban gidan wani hakimi su ko mata sun saba in sun je rafin nan mm. can suke gulma ai an yi ma wancan eh, kishiya ai eh, mm. an yi abin abin nan ba su ji daɗin yadda za a bar rijiya a ƙofar gidan hakimi ba tun da kowane gulma suke so su yi da kuma ya za can amma nan sai yadda ana wucewa a ba za a yi ba eh saboda ba za a samu daman gulma ba mana sai a wuce can sai a jami'a abin da muke cewa shine mm. in kana wakili mm. ya kamata ka san ka sosai da sosai ya yiwu suna da wata al'ada ya yiwu akwai wani abin da haka suka fi sosai a inganta shi mm. ba kawai ka tashi ka ci abu sai aka bar abin nan aka koma abin nan ka ko mm, eh, yanda aka aka kuma aka ce wani wuri kuma ma eh, eh, rashin ruwan mm. ya sa musamman yan mata ba sa iya zuwa makaranta tunda in an tashi da safe mm-hmm. sai an yi tafiya kilomita bisa kilomita kama a dawo an riga an gaji ga nisa lokacin zuwa makaranta kuma ya nan in kana dan majalisa eh. ai ya kamata ka san wannan amma kawai ka je abuja ka samu ac ko kuma a'a nan kana kaduna state house of assembly shi kenan kuma to kuma an honorable honorable kana ganin ka zama wani gunki ko ko a'a ka zama wani abin tsoro sun ka ɗinka kayar ka sabo abokanka da kuka girma tare ana so a ganka da kyar ɗin kyarkyara aka samu ganin me kenan so da ka in dai za a yi demokradiyya a yi ta gaskiya amma a wani lokacin demokradiyyan ba ta yiwuwa in mazaɓa ko waɗanda suka yi zaɓe sun je sun zauna sun yi shiro suna tagumi ba haka ake yi ba a kullum ko da ka duba ta ke bisa za a gani a ƙasan turawa ya ake na akwai abin da ya dame su fitowa suke yi ba a ce a yi fashe-fashe ko a yi kashe-kashe ba sai a fito da kwala yawa a nuna ma duniya cewa ga abin da ya dame mu a yi nan ma najeriya mun ga abin da su eh, eh, wannan bring back our guests din suka dinga yi har an fara jin haushin su sun matsa ma mutane lamba kai ba su da aikin yi ne kullum eh, bring back our guests an ce ba mu san inda suke ba mm. to ya kuke so mu yi abin nan mm. da Allah kar ku damu mutane abubuwan da suka damu najeriya sun fi ma haka nan mm. suka ci gaba da allah ya fara karban da'ansu, ai gashi an samu biyu mm. ko da yake biyu ba abin da za mm. a yi murna sosai bane tun da su wajen biyu da wani abu ne amma dai yanzu an fara gane hala daga tambayoyin da za su ma waɗannan biyun da Allah ya fishe su za a gane inda sauran suke haka to amma da a ce matan nan sun zubar da abin sun ce a mun ga mutanen nan sun fara hmm. haushi da mu kaga bari mu koma gidan mu aftoro ai ba ya ba bace ni na taimako na zo in yi saboda haka kar in je in jawo ma kai na jangon ba haka suka yi ba ci gaba suka yi saboda haka in muna so mu ci gaba da siyasa ta demokradiyya dole san mun yi hakuri amma kuma mu yi hattara mu bi ka'ida mu bi doka ban fara ɗauka waya ko hello to hello wa alaikum salam wa rahmatullah a'a kana hello wa alaikum salam a ɗahiru barka da barka da rana yawa barkan mu dai to na abubakar baban kamali ne daga unguwar ma'azu garin kaduna kuma ina ma wannan babban bako na mu barka da zuwa hili ne albarka to mallam abubakar baban kamali kwana biyu eh ma da yaro wallahi lafiya eh. da kullu ina ta da ma da yaro wallahi ne dai na mu kullai ka dai na da albarka eh. saboda duniya ke sauraron wannan gidan tv eh, na gaskiya ne gaskiya ne ba maganar najeriya bane duniya ne gaba daya wannan haka yake wannan haka yake na'am To, hmm. a zahirin gaskiya babban malami ya yi bayanai a da shafi siyasar Najeriya kuma Allah ta waɗanda abin suke da ruwa da tafi akan magana zaben siyasa magana gaskiya kamata ya a ta don najeriya tv so to don sha ruwa da ta san ma ta yi dama na tabbatar da akwai lokacin da malama farida ita kanta ta yi magana cewa duk lokacin da za a zaɓi dan takara a tabbatar da an je an biyan ta kwakwalwar farida waziri Eh, ba. tsohon shugaban hukumar EFCC eh, e eh, ko? Eh to kaga a nan bayanin ta ya ƙara fitowa fili kuma amma hmm. kaga waɗanda abin ya shafa ba su ɗauki wannan share ba sai sun kamar da magana ta magana banza. To. kaga inda sun dauki shawara ta ake duk wani dan takara a je a bincike kwakwalwar shi hmm. duk waɗansu fannin ma da da yanzu mun wuce wajen saboda duk mutumin da zai je ya saci tiriliyan hmm. wanda har ɗiyan ɗiyan ɗiyan a misali wannan kuɗin ba zai kare ba sai ka kamar kamar hmm. kamar ya kawo misali a wani hitara ba a hmm. misali a shekara a ce baka ɗauki kowa wai sai mai baka shara mutum ɗari da arabai kai ka taɓa kwallo wannan mutum akwai matsala kuma ya kamata su gaggauta kai shi duk da yana kan gwamna a binciko kwakwalwar shi ya nuna alama ba zai iya riƙe wannan jiha ba Allah ya sauke Allah kuma ya sa a ɗauki shawarwarin shi Allah kuma ya zo na jamu lafiya amma Najeriya dai har yanzu kan akwai sauran rina a kan hmm. ba. Allah ya mana mai kyau. alaykum asalaam Mal Dahir barka da rana. Ya barka mu dai a gurguje suna. Mm. A gurguje kana tare da Lawan Ladan Udawa. To Lawan Ladan na'am kwana biyu eh. To na ji a sura alhamdulillah kuma na ji sharhin da bako yi Allah saka da alkhairi. Kuma da muna godiya na'am. To a zahirin gaskiya game da al'amarin da ya shafi zaɓe da ainihin bayan zaɓe ni akwai wani wuri ma inda nake ganin su kansu jam'iyyu akwai ruwan da ya kamata taka wajen taimaka ma mu waɗanda muka zaɓi ainihin su waɗannan 'yan takara da suka sayan mana. To. da yawa zaka ga lokacin da ake kantar misali za su yi tafiya suna cewa wani dan takarar mu a jam'iyya kaza in kuka zaɓe ku shi zai maku abu kaza zai maku abu kaza misali kamar dan majalisa hmm. to idan ya kasance su an kai ga wannan mataki na mulki maimakon su hmm. taimaka mana wajen yi mana hanya jagora zuwa gare shi na tura mana kotun sai mu tarar da su ko su yana kokarin ne zai samu abin da zai sa a aljihun shi ya mance da lokacin da ya rako shi wannan dan hmm. takarar zuwa ƙauye mu ana kante ana cewa zai muku ayyuka na gari ba zahirin gaskiya ni nan nake gani nake so ta yi tsokaci a kai kuma in ba su shawara in girma Allah su canza wannan tsari da suka dauka na su tallata mutum a jam'iyyarsu hmm. a hanya hmm. to mal da ku lafiya na uda to laula uda muna godiya kwarai da gaske da wannan kuma kira ina ganin makawa karshen wannan kana da sakan dan talatin kadan to ina magana ka ta karshe eh magana ta karshe dai zan kara maimaita abin da na eh, eh. kan mage fata waye to kar mu bari ana ta wasa da hankalin mu mutum ya kasa aiki mm. sannan ya kawo wani ujja ko ta addini ko ta kabilanci mm. ya rufe mana ido mu ba abin da muka tura shi ya je rikice mu yake nan ba a zo a gyara gari hanyoyi eh, eh, fanoni kwalejoji da kuma fannin lafiya asibitoci da sauransu mu abin da muke so mu ji kullum ana magana a kai kenan haka illa iyaka to madalla to muna godiya kwarai da gaske Mr. JD La daga kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna wacce ake kira turanci Kaduna Polytechnic muna tattauna da shi kan batun da ya shafi maganar kafin zaɓe da kuma bayan zaɓe abubuwan da ya kamata a ce mutane sun yi da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce su shugaban da aka zaɓa sun yi wa jama'a baki da muna godiya kwarai da gaske mu je jejila Allah mai da ka gida lafiya da ba ta da masa kwasa kofa kuma za a bude mana muna godiya kwarai da gaske wanda suka taimaka wannan shi na ina da ya kawo karshe a yau dinnan ni Dahiru Ahmad nake cewa sai Allah ya saki hadan mu ina dalili